الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد مسعود رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin tafsirin suratul baqara yau sha ɗaya ga watan ramadan hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shekara ta dubu ɗaya da ga watan ne magana cikin ayoyin riba ko ko aya ɗaya ba mu ba a ah, dama kamar da muka faɗa ayoyin wannan suran Allah subhanahu wataala ya gama magana akan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 suna magana akan matsalar ribace da muke ta magana akan ta daga jiya mun fassara ayan gwargwado illa abubuwan da suka bukata ko suka rage mu nuni zuwa gare su a cikin bayanin ayan shine na farko dai muka lura Allah subhanahu wa ta'ala ya alladina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا innamal bai'u mithlu a watan don Allah subhanahu wataala ya nuna mana rikicewan su da rudewan su da canza mawazin din su da ake zato a larabci shine a ce innamal riba mithlu bai'u domin ai bai'u an riga an san idan ma bai'u abu mai kyau ne to amma saboda rudewan su da kuma la yaqumuna illa kama yaqumun da yake takabbatu shaytanu sai suka maida suka juya ka'ida suka ce innamal bai'u kasuwanci kamar riba ne ai ribar ce ake jayayya akai to da ana zaton ce riba kamar kasuwanci amma dai suka juya suka ce kasuwanci kamar riba ne a nukta ta gaba muhimmiya shine ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها ne shi mutumin da yayi mu'amala da riba dan wuta ne kenan kamar yadda zahirin aya ya nuna ko ko a'a mutumin da yake riba innamal bai'u riba wasu yawan malamai suka ce dama wannan matsala ce shi kadi abin da yake sa mutum ya je wuta ko ya zama murtaji ya zama kafiri shine kadi dan mutum shi kadi babu bambanci tsakanin riba da kasuwanci yace innamal bai'u riba to kaga wannan ya saba da alqur'ani ya saba da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba da isma'i da haka wannan shine abin da zai sa mutum ya zama dan Musa kuma da ce a a man aka ulai ka sabu nari shi ya duk ana nufin sakayyan su ne kuma Allah subhanahu wataala shi da ikon sa zai iya yafe wa wanda yake domin muhimmancin wannan matsalar ita ce jiya mun fara magana akan maganganun malamai wanda abubuwa da yawa suna ganin ga su a zahiri ba yawa suna ganin sa a matsayin riba su kuma suna ganin ba riba ba ko kamar a zahiriya wanda suna ganin waɗannan in banda waɗannan asnafu sukta in banda waɗannan abubuwan guda shida ba wani abu kuma da za a ce akwai riba a ciki Imam mali Allah ya kara masa yarda da rahma a ya tafi akan cewa wato bai ɗauka. a tafadul fifiko a cikin sabanin jirhamin da zinari sai dauke shi a matsayin riba ya dai ce makruhi kamar yadda zuwa mudawwana ko a makruhi ne tafadul a cikin falal fulus wato kudin da ake bugawa wanda yake ba gol bane ba kuma azurfa bane amma ana buga su ne kawai haka dan a rika mu'amala da su ana kiransu su ko fulus to ko da yake yana faɗi yana cewa ko da kaka za a ɗauka a yayyanka a rubuta kuɗi a jikin a yi mashi tambarin kuɗi to zan ce ba zan so a yi a ciki ba ba zan so ba ma'ana makruhi ne ba amma ba haramun ba to da a wajen Malik a asalin sa, kaga ya zama tafadul a cikin abin da ba zinare da azurfa ba kuma baya ganin shi a matsayin riba watan kaman tafadul a cikin al-awraqun natijiyya kenan kuɗi irin namu ne yanzu ah. haka kuma malaman hanafiya da muka faɗi cewa sun tafi akan cewa dalili illa riba a cikin dukiya a cikin dinari da azurfa shine au alwazn wal kayl ko alwazn abin da za a auna shi dan a ji nauyin sa alkayl abin da za a auna shi kamar na mudu ko ko tiya da sauransu to in ba wannan ɗayan waɗannan biyun ba to a wajen su ba riba to da kaga dukiya na da irin namu ne tunda ba a auna nauyinsa ba a auna yawan yawansa a wajen su ya zama ba riba bane ke Kika wannan ba yana nufin cewa sun ce inna mal bai'u da riba ko sun halatta riba ba a'a kokari ne na binciken menene dalilin zaman riba riba menene yake sa a kira abu riba menene zai sa ba za a kira shi riba ba to wajen kokarin wannan bambancewa shine ake samun sabani wajen malamai sai da ai wannan bai cika sharuɗan da za a kira shi riba dan haka ba riba bane wannan yanzu kawai misali malaman mu na wannan zamani mafi yawan sun ka za a san akwai riba a cikin dukiya na da wannan mafi yawan amma wanda suke fatwa tun wajen shekara 60 70 da suka wuce lokacin da duk bankunan ƙasa su ba su zuba kuɗi sai suna da watan koba suna da dinari daidai wannan kuɗi, dan ma wannan kuɗi. za su ce yanzu muna da dinari misali na naira miliyan 100 to za mu buga naira miliyan 100 mu aje dinari wannan takaddu bajin ne na wannan dinari da ke hannun mu in mutum ya dauki naira miliyan 100 a ciki kamar yana da dinari miliyan 100 dinari miliyan 1 kenan da ke banki saboda haka wannan takardar tana yawo a matsayin wannan dinarin da aka ake masa a cikin banki to saboda haka dalilin haka sai suka ce to tun da batirin ne na dinari ittihadi to riba zai ce shiga cikin amma riban yana cikin ainihin dinarin da aka aje a banki ne ba yana cikin wannan takardun da ke yawo a cikin ba ba na nan tare da lokaci hanyar kasuwanci ya ƙara ci gaba ya canza ya zama ba dole ne dole akwai wani dinari da ake adada shi a banki ake amfani da wannan kudin auraku kadira a matsayin budgeting ba ila aka canza da dala ya zama shine wannan dinari dala kuma da shi da takaddan naira a aini kuma ba su da bambanci saboda ce mun yi magana galabatu samaniya da mutlaqu samaniya ko sun abu shi kansa kudi ne ko ko a shi kansa ba kudi bane kaga da dala da naira a hakika kukan su ba kudi bane akan kansu illa galabatu samaniya saboda ana amfani da su dan biyan bukatu to kaga duka wanda ya amfani da wannan ma'auni shi ma har yanzu zai tafi akan cewa to ba farifa a cikin waɗannan kudaden don menene domin yanzu kuma babu dinarin da aka ce da malamai suka jimu a kai suka ce to tunda da dinari ne wannan takardar yana maimakon dinarin da aka aje masa ne to yanzu babu dinarin wajen takardar sun da kamar tek misali kaga in kana da tax kan ba kuɗi bane ko ko haka ba kuɗi bane amma yana maimakon wani kuɗi ne da yake cikin banki a ajiye in ka ba da shi za a baka wannan kudi ko irin su travelers check din da su to amma kitan da ke cikin wannan magana shi idan aka bar wannan gogon kaga duk kowace malamai suna ijtihadi gogon zamanin Imam Malik a zamanin sa saboda dinari da azurfa aka fi mu'amala kala a ƙa'ida a lokacin kunut din ma kala ɗaya bai wuce ɗaya bisa cikin dirham ɗaya ba kuma kamar dai a ce yanzu kwabbai ba su da kowane irin wani kima na a a gani saboda haka ba a wani muhimman tasu ba don haka shi a wajensa ashe ga a laran in aka ce lasta fulani asnaka fulani ya talauce bai da komai ke duk yana da falas amma da yake falas din ba sauke shi a wani abu ba to amma zamani na canzawa da takarda daya dala ɗari takarda ɗaya naira dubu ne takarda ɗaya sun zama kuɗaɗe masu yawa to dole fatawa ta canza gurgurdan canzawan zamani domin idan aka ce shi kenan babu riba a cikin wannan takardun na kudi ba wai nafsi ne yazo shi akwai riba ba kuma kamar yadda ce dukkan fara'i da za a amfani da su ba za a iya watan yadda wanda zai ce da riba a cikin takarda zai iya kare kansa da hujjojin maganganun malamai haka wanda zai ce ba riba a cikin takarda zai iya kare kansa da hujjojin malamai to da anan abin da ya rage kawai sai a kalli ma'alat a kalli ilal da maqasid a kalli jami'in ake amfani da wannan zuciya idan aka ce babu riba a ciki me hakan zai iya haifarwa daga cikin abin da hakan zai haifar za a bude kofar riba dukkan fadin da ba kuma a tinka zai rage ba za a ce ba riba a ciki ba sai ainihin dinarin da ainihin azurfan da waɗannan abubuwan guda shi da kawai sannan kuma abin da yake wannan hadari idan mutum ya sa kuɗi ko nawa ne ba haji kenan ba zakka dan mutum yana da naira biliyan ko nawa ne ba zakka sun sun zama ba su da kima akan kansu ko da zakkan ana yin ma dinari ne da sauransu to kuma yanzu wannan da bai da kiman kansa to shi nan zakka zai tashi ila shi a mazhabin malikiya masu cewa ruku dinari shi ma zai zama in ka bada kuɗi naira haka ya zama sai da kima da haka abubuwa da yawa na hukunce hukuncen addini za su zama wasan ba za su aikatu ba a dalilin haka da wasu dalilai malamai suka sa akan cewa lallai wannan takaddun na kuɗi a riba na shiga cikin su amma ba dan za a iya siyasin su ko za a iya mai da su zuwa ga wani asali da malamai yi ijma'i a kai ba ta akwai malamai da ke da suke magana in aka har haɗo maganganun su za a iya tada wannan fatawar amma kamar yadda yake fatawa ce matsala ce ta saɓani tsakanin malamai wanda yake a tararren saɓani sananne sannan akwai matsala a gaba kuma muhimmiya da ya kamata a duba ta ita ce matsalar zarura matsalar zarura wato zarura tana sanyawa kaga anan wancan muna maganar cewa nau'o'in wasu abubuwa ba dukiyoyin riba bane wasu kalan kuɗi wasu nau'o'in kuɗi a ganin wasu malamai ba kuɗaɗen riba bane to shi ko matsalar zarura wata matsala ce da ba, eh riba ne riba ne kuma haramu amma shin zarura za ta iya sawa ai amfani da shi wannan malamai da dama a sun tafi kamar Ibn al-Arabi al-Maliki yana faɗi a cikin gida sai wani ya tsaye cewa duk abin da watan darura ta sa muharram abin da yake haramtacce ya halatta to haja bukata ta al'umma za ta iya sa ko ta mutum za ta iya sa ya shiga ya mu'amalar da ka ba halattacciyar mu'amala ba inda darura kamar yadda muka sani yana sa mutum ya ci mako to amma menene darura kuma menene haja wannan mafi yawan malamai sun tafi kan wannan kaida cewa haja a sanin mun sani kan aka ce garura shine abin da dan adam ba zai iya rayuwa ba shine garura Isa da za a shaka ruwan da za a sha abincin da za a ci haka wadannan duka garura ne tufafi daya da za a rike ciki akalla a rike al'aura dan ai ibada da sauransu wannan duk garura ne to amma gidan da za a zauna mallakan kai wannan Hajar, a da makamantan waɗannan ila kudin makarantar yara da sauran waɗannan duka Hajar ne ko shi zai yi mutum ne mu'amala da riba saboda hajiya da yake matatan bukatun hawa hawa ne akwai baruriyat akwai hajiya akwai kamaliyat akwai tartibiyat wata aka ce daruriyat shine kamar abin da na faɗa da rayuwa ba za ta yi wa ba su sa'adiyat kuma shine wanda rayuwa za ta yi wahala idan babu za a iya rayuwa amma za a wahala za a takura kamaliyat kuma kawai dan a ƙara jin daɗin rayuwa ne kana ƙara jin daɗin rayuwa rayuwa ta ƙara daɗi ta ƙara kyau tarfihiyat kuma wasu abubuwa ne kawai wanda yake ba da na jin daɗi wanda suke Allah subhanahu wa ta'ala ma anzalallahu biha min sultan to dama dai ba muna maganar tarbiyyar da kamaliyat bane to sai dai daruriyat din nan da ajiyat suna shiga juna suna tattanzawa alaqarin misal a kauyen kasan mu misali wutar lantarki zai iya zama hajiyat electricity zai iya zama hajiyat ba darura bane amma a wasu wurare wanda suka ci gaba kuma rayuwarsu Allah ya shi da wannan wutar lantarki ba sa tunanin yiwuwar rayuwa ba saboda ya koma barura a wajen to haka dai ma'ana abubuwan suna iya canzawa daga barura su koma haja daga haja ya koma barura gurgudan yanayin al'umma gurgudan yanayin waje, to abin da yake barura ko haja dama barura ba magana darura ba magana komai ma garura zai iya ad-daruratu tujihu al-mahdurat wannan kaida ce sanadiya to amma ita ma haja to gaba ɗayan mafi yawan malamai sun tafi akan hajiyat mutum idan ya zama yana da bukata bukata ta gaskiya ba ya da gidan kansa yana gidan haya kaga zai iya ci gaba da zama a gidan haya ba dole ba bane ya mallaki gidan kansa to suna ganin babu laifi ya iya rancen kuɗi wanda ya yake akwai riba akwai akwai interest a cikinsa domin ya mallaki gidan da zai sauri babu laifi wannan mafi yawan malamai musamman a wuraren da babu hanyoyin mallakan in ba wannan ba inda wata hanya daban misali akwai wata hanya za ta iya siyajin asfar za ta iya zuwa ta biya ta biya a hankali da rika biya to wannan ya ci yau gaba baka je ka dauka amma idan babu wasu hanyoyi sai wannan dole to wancan hajar ta yi ta hawun ta koma barura babu laifin mutum ya je ya yi amfani da wannan domin biyan wannan bukatar fata akwai wasu matsaloli guda uku ko hudu ko biyar da nake son mu tattauna su a tattare da magana a cikin matsalan a riba na farko shine matsalan bai'ul ina bai'ul ina al’imam kurkubi ya faɗa da firin ya ce kan nau'i nau'i ne sun ci kala ashirin da takwas don ma masu yan an bincika ma sun ci kala 50 a zamanin sa ashirin da takwas ne amma suna da yawa kwarai amma abin da yake nufi shi ne tana son kuɗi ina son mutum yana son naira miliyan ɗaya shi kuma wannan mai kantin ne sai da motoci yana da miliyan ɗaya amma ba zai bayar ba amma yana da motoci sai ya zo wajen da sai ya ce ga wata mota ta miliyan ɗaya ka siyar min ita miliyan ɗaya da rabi zan biya ka daga baya a hankali amma a kan cewa in ya siyar miki shi kuma zai mayar maka da motan ya sayar maka a miliyan ɗaya ya karbi naira miliyan 1 a wajensa shi zai siya ta shi ne mota zai kai kayansa a wajen kwastoman nasa da kuɗi hannu naira miliyan ɗaya sura kaga ya ba shi miliyan ɗaya zai biya shi miliyan ɗaya da rabi wannan nau'in kasuwanci jamhurin malamai kula ba duka ba har yanzu jamhurin malamai mafi yawan sun ta za ta haramun ne yanzu musamman saboda hadisin na Aisha wanda iyalin Zaid bin Arqam ya zo wajen ta sai mata takawa akan wannan sai Zaid bin Arqam ya aikata sai ya ba ta hijiran sai magana da ni tafi idan bai ci ba akan wannan abin da ya aika amma Imam Shafi'i a wajen sa babu laifi wannan kasuwancin nayi kana da bukata kana ra miliyan ke, shi kake bukata sai ka zo wajen mai da motoci sai ka karɓi motar miliyan ɗaya akan miliyan biyu amma za ka biya shi bayan shekara ɗaya amma kana karɓa kai kuma sai ka sayar masa akan miliyan ɗaya sai ba ka kuɗin kaga wannan riban nasi'a ne a hakika an yi wa riban nasi'a ne. ko kawai ba a ce ne ba ni bashi miliyan ɗaya in ka shi biya ijata miliyan biyu ba dan ba mota ce bukatar ka da haka jamhurin malamai masu yawan sun tafi a kan haramci amma imamu shafi ya kaddara isma'il bai bari isma'il ya faru ba dan da isma'il ya faru da sai a ce ba wanda zai harki isma'il to shi ya ce wannan ya halarta dalilinsa akwai wani nau'in ciniki dinnan yana da yawa to a cikin nau'o'insa akwai wani nau'i wanda malaman hanbaliya suna kiransa at-tawarru at-tawarru at-tawarru yi amma ba cikin anwa'u bai ina ne a wajen sauran malamai illa dai kawai su malaman anbaliya ne suke canza musu suna ne, sai ka zo wajen mutum kana neman miliyan ɗaya ka tashi ka kana neman wani miliyan ba ka da za ka sai ka je ka samu mota sai ka ce da Allah ya sayar maka da wannan mota ta kai 1 miliyan a 1.5 kana karɓa sai kuma sai ka je ka sami wani daban sai ka ba shi sai wannan motar miliyan ɗaya wani daban ba shi ba sai wannan motar miliyan ɗaya ka bani kudi shi ke nan sai ka sai ka mota miliyan ɗaya ka kashe ka to kaga wannan kalan mu'amalar mafi yawan malamai sun ka za ka yi na halatta mafi yawa sun da kuma sabar kali za a cewa kusan ijma'i kan cewa ya halatta kusan ijma'i saboda ya yi kama kwarai da da sumitin dabinan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ai da jam'a bid darahim duk bid darahim jaliba ko ainihi abin da ake nema hiji amma sai aka bi ta wata hanya aka bayar da zauku aka kai aka karɓi kuɗi sannan aka amfani da kuɗin aka karɓi nau'in dabinon da ake dan haka wannan nau'in cinikin a asalinsa halal ne to sai imamu shafi'i yace a ah, to idan haka ne ai tun da dai ya halatta ya sayarwa wani daban to me ya hada ya sayar wa wannan ɗaya customer da kayan hankali a kalli shi na shi man fitin har da ka sai wannan abin an sayar maka ya zama ka ya halatta ka je ka kai ma wani ka sayar wa wani daban to dan me ba za ka sayar wa wannan ba ai wannan ma ɗaya daga cikin customer sai da in ka so ba da sayar miki dan me za a hana ka sayar maka a ganin imamu shafi'i kura da kake ganin ai kin da dai zai iya sayarwa wani daban to zai iya sayarwa wanda ya saya a wajen sa to yana da hanyoyi daban-daban daga cikin hanyoyin da wanda kuma mafi yawan malamai suna tafiya akan haramcin sa shine a wata hila ta ina ne misali sai a zo da mutane uku mutane uku kai ne son kuɗin sai ka zo wajen mai kaya in ka zo wajen sa ka karba to shi kuma sai ya ranta wa wani kuɗi wani mutum daban saboda a koma ai wancan tawarruk din da sauran malaman mazhabobi suke yi sai ranta wa wani mutum kudi sai mutumin ya kai kaya a ainihin kudin kaya misali kai miliyan ɗaya kake nema sai ka zo wajen mai kai da kaya sai ya kace ya siyar maka amma za ka biya bayan wata uku sai ka ce sai miliyan ɗaya da rabi sai ka ce na siya miliyan ɗaya da rabi sai ka karɓa to shi kuma sai ya ranta wa wani kuɗi miliyan ɗaya da naira dubu hamsin ko dubu ɗari sai sai je ka saya miliyan ɗaya a wajen sa, wannan kayan ka dawo gudu sai kuma ka ɗauki da riban ka na dubu hamsin wannan ma yana cikin shigogin da malamai mafi yawa suna ganin haramun mafi yawan malamai to amma dai a Imam Shafi'i a ganin sa babu laifi muhimmancin wannan matsalan ne. akwai abin da ake cewa at-tawarruqul masrifi at-tawarruqul masrifi sukan kira shi kuma at-tawarruqul munazzam bankuna suna wannan mu'amala a kasashen musulunci da aka gaya musu cewa mu'amalar su na riba ne da sauransu ba za su bada baki ba in suka bayar suka sa wani interest ya zama riba su kenan sai suka maida tsarin da suke jin shi ne sun mutum ya zo sai su ce masa to za mu ba ka rancen mota za mu ba ka kuɗi yake naira miliyan goma to amma sai ce to za mu ba ka rancen gida amma akan naira miliyan goma sha biyar amma muna da dillali na banki ma'aikacin bankin kin dillalin kin kamfanin kin za su sayar maka za su tallata maka wannan gidan su sayar maka in ka sai gidan mu a wajen mu a miliyan 15 su kuma za su karɓa su sayar maka a miliyan 10 su baka kudin ka ka karɓa shi kuma dillali dama dillali, dama na banki ne to daga dan a guje mu wancan ina din aka kirkiri wannan to daga mafi yawan malamai suna ganin wannan ma haramun ne mafi yawan saboda dai dukkan dilla ne na halatta haram wasu kuma suna ganin cewa a'a wannan ba haramun bane tunda dai ai ba wanda aka ciyar ma din aka mayar ma ba ko da an kewaya tun da hila musamman a wajen malaman hanafiya wato malaman mazhabin Abu Hanifa suna tafiya akan halaccin hila wato ayi dabara dan a fita a kuku cewa fadawa abin da yake haramun ah, daga cikin nau'o'in hila akwai wanda ya shahara kwarai da gaske shine mutum ya zo wajen ne sai da kaya ba ta da kaya amma ka san wanda yake sai ku ciniki amma ba ka da fara naira dubu goma ne wannan abin sai ku ciniki ka san ne ruwan kuma ka san za ka samu a dubu takwas a hannunsa sai ku ciniki dubu goma sai ya ba ka dubu goma sai ka cire dubu takwas sai ka je ka ba wancan mai kayan sai ka karɓo kaya sai ka baki malamai sun tafi akan cewa wannan nau'in mu'amalar kala uku daya حرام saya makruhi saya halal wannan sigar da na faɗa ka zo ka san mutum zai da ka ko mutum na san zai da ka yi ciniki da kai ya sayar maka abin da zai da shi zarar ne saboda haka haramu ne dan ya sayar abin da zai da shi ya sayar da abin da ba yi da shi siga ta biyu wanda take makruhi shine ka ce ma mutum je ka nemo abu kaza ba ka da shi ba wallahi na da shi ban da shi wallahi to ka je ka siyo min nawa ne kuɗin shi naira goma ake siyarwa to ka je ka siyo min ni kuma zan ba ka naira biyar riba wannan ma makruhi ba haramun bane amma makruhi ne abin da yasa kun yi tunikin abin da baya hannu kun ayyana kuɗi kuma ta ayyana masa abin da zaka ba shi na riba an warware akan abin da baya hannu to shi zan da yake halal ne kana da kaza wallahi ba ni to ka je ka nemo in ka samu ni kuma zan sa masa wani abu riba na ba tare da ayyana amount din da za a sa a matsayin riba ba to in ba a ajjana kudi na riba ba ka je in ka samu duk abin da ya kama ni kuma zan sa maka riba to wannan sigar duka daga cikin nau'o'in bai ina ne kamar yadda nace nau'o'in da sun fi hamsin wasu sun halatta wasu ba su halatta ba amma duka duk kokari ne malaman suke yi na shiga yaya kusanci yasa ni ina da akwai wata shida ta ina ne a gani na wanda suna na taɓa fada wa wasu uwa amma tunani na ne kawai ban san ban gama isa zuwa ga dacewansa ko rashin dacewansa amma ni a gani na inda za a yi amfani da shi za a fita daga waraba daga matsalar ribar nasiha domin matsalar da ke cikin ribar nasiha shine cutarwa to a gani na tunda dinari yana da kuɗi kusan tsayayye da mutum lokacin da ya zo ban bani bani sun zai ranci kuɗi ko ya zo wajen ka zai ranci kuɗi kaga ce ni ba zan baka rancen kuɗi kuɗi yake nema an san kuɗi yake nema amma sai ce ni ba zan baka rancen kuɗi ba sai dai baka rancen dinari ka sai gram kaza na dinari a waje na, idan na baka wannan gram kaza in ka so ka sayar min a balin na wannan lokaci in ka so ka je ka sayarwa wani amma za mu rubuta ka kai gram kaza ne a wajena don haka idan kudin ya canza misali gram din lokacin da ka siya yana naira dubu goma in ka zo siya gram ya koma naira dubu ashirin ka kai gram goma ne kan dubu ɗari to yanzu dubu ɗari biyu za ka biya da dama tun asali kuɗi kake nema amma ni ba kuɗi na baka ba dinari na baka in ka tashi ba za ka dawo min da ko kiman dinari a wannan lokacin ko kuma dinarin kansa ba gani na wannan ma ne daga cikin nau'o'in kina amma ina ganin cewa zai zama ya halatta saboda dama abin da aka ba mutum kenan shi zai dawo da shi domin abin da yasa na kawo wannan magana kuɗi ban sani ba yake ba masanin tattalin arziki bane ko da ko tattalin arziki na musulunci din ni ba expert bane a ciki ko ban san menene malaman musulunci suka yi akan wannan matsalar ba shine kuɗi balance yana fadi idan mutum ana yawan wannan tambaya akwai wanda ya ma shedin wannan tambaya wata rana a cikin masallaci ne ba shi wannan amsar da zan bayar misali mutum ka ba shi wancan naira 30 1980 naira 30 yanzu 2018 bayan shekara 38 sai ka zo za ka biya wannan kuɗi to za a kalli a da naira 30 za ka iya yi a wancan lokacin ne a biya da shi ko ko naira 30 za a biya naira 30 za a biya ka ga biya ko 31 an yi ba wannan shi ne ka'ida to amma kuma ai an cutar da ne kuɗi kuma addini ya zama kan rashin cutarwa ne ko addini ya gina akan rashin cutarwa ne to su zamanin su magabata babu wannan matsalan na fadin kudi darajar shi ya fadi ya koma za ba su da wannan matsala ko da ka in ka karbi dinari goma to har bayan shekara goma dinari goma dinari goma saboda shi yasa aka aka tara haƙƙin ne ran karɓar ranki to amma yanzu da value ɗin kuɗi na takarda yake fadi to ai ya kamata kuma a tara haƙƙin shi kuma mai bada rance a nan wajen ina fatan muna fahimta yace za a gani na nake ganin za a iya fita daga wannan waraka za a iya fita daga wannan matsalar ta hanyar maimakon bada kuɗi na takarda a bada kiman kuɗin a zinari in wanda zai biya ya kaji biya shi ma sai ya biya kimar kuɗin a zinari wallahu a'lam to dai matsaloli ne kamar yadda muke da yawa a ba za mu iya gama su ba koya muka so ko da duk kwanakin muka dauka sai dai kawai dan tattaba daga cikin matsaloli muhimmai matsalan canji matsalan canji canjin kuɗi canjin kuɗi a ibn al-arabi al-maliki yana cewa min abiyatil abwab ila riba wa qalla qalla man talakahu wa lam yaqdir riba ya kace yana daga cikin kofofi wanda suka fi takura wanda in ka shiga da wahala ka iya fita baka fara cikin riba ba sai rafa ka bada naira ka karbi dala ka bada dala ka ci naira da sauransu don ne domin sharaɗinsa sharaɗinsa suna da wahala sharuɗan su suna da wahala ban san abin da masana tattalin arziki kamar yadda nake suke yi domin samar wa waɗannan mutanen masu ba amma daga cikin sharuɗan sa shine duk jinkiri a cikin sa riba ne duk jinkiri a cikin sa riba ne da Allah ba ni dala dubu goma gobe zan ba ka kuɗin wannan kuɗin ko an jima zan ka wannan kuɗin na naira riba ne سيجيدا بيده سيجيدا بيده نواني نيرا ينزو نواني جلا جاكي كذاني سوغا نيرا جا جلا دومين من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي الذهب بالذهب والكبة بالكبة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملغ بالملغ مثلا مثل يدا في يد فمن زاد او استزاد فقد أرضى فما kamar yadda nake mu'amaloli نوعه mu'amalolin kuɗi sun ci gaba ƙwarai da gaske sun ɗauki hanyoyi sababbi wannan abin da muka faɗa ba mu faɗi ko da ɗaya bisa dubun abubuwan da wajen tsarin ta kasuwanci na musulunci yake magana a kai ba saboda a matsaloli ne masu faɗi kwarai masu wahala kwarai dan haka ba abu ne daga sauri za mu zo mu ce ku kulle masu kofofi ba illa malamin musulunci za ta sama masu wata kofa wadda za su wadda za ku fita ta cikin ka. wato dai ka'ida shi a harkan fairafa a wajen malamai gaba ɗayan sun ta a harka ce mai wahala kwarai da gaske saboda wasan sharuɗɗan da ke ciki sharuɗin yadan ya din nan mafi yawan malamai ko a ce dukkan malamai ba su iya samun mafita daga cikinsa ba fatan ta yaya za a iya mu'amala na tsairafa na canjin kuɗi ba yadan biyadin ba wallahu alam to sai dai yake Imam Malik kamar yadda ku sani yayi maganganu da yawa akan canjin kaman dinari bugagge wanda aka aika shi da jarro din dinari ko kuma biya ladan bugawa kaga naka je ci yawa ce to in wannan ladan ya halatta ko bai halatta ba mun sani matsala ce ta sabani sannan misali a aikataccen almanu ribawi abun ne kudi ne na riba asalin sa wato wanda ribake ke shiga shi ne ake nufi da almanu ribawi kudin riba kamar misali ne sai abincin misali ne dauki masa kaga masa ana yin shi da shinkafa misali an yi shinkafa ba za a iya tafabul ba to amma za a iya tafabul a tsakanin masa da shinkafa masar shinkafa da shinkafa za ta iya tafabul duk da asalin shinkafa ne ka ba da masar tiya daya a ba ka shinkafa tiya biyu saboda ladan sana'antawa da wannan yayi kaga akwai tafadul amma ladan sana'a ne to shi ma wannan da duka wasu abubuwa ne wanda za a iya daukar su a mai da su cikin mu'amalan banki a ga ta ina menene zai iya zama halacce menene zai iya zama haramce akwai matsalan shi kanshi tsarin bankin musulunci din shi ma ya kamata kafin mu gama fassarar ayoyin nan ko wani lokaci shi ma a tsara duba shi bankin musulunci ya kuɗi fiye da saba'in ko saba'in da biyar bisa ɗarin matsalolin riba da ke tattare da conventional bank amma ba duka shi ma ya kuɗi shi ma shi ma akwai mulahazat akwai mu'akhazat akwai kurakurai wanda yake wasu abubuwa suna kawai aka canza amma abin ne mu'amalar ita ce kila kawai sunar mu'amalar aka canza kuma wanda wannan kila ya haifar da wahalhalu da matsaloli da dama wanda shi ma insha Allah ko gobe mun rana za mu samu lokacin da yi talisi a kansa wallahu a'lam to abubuwan da suna da yawa akwai misali a kayan suku ko bond da yake da bond wannan isma'an haramun in ba tsarin kamar na suku ba wannan anan sun ci duka sun isma'i a kai to amma kayan takarda ba na wani haƙƙi daban misali suna son kayan gidaje wani takardar ta fito kai ma takardar ka za ta fito shi ta ji kare riga fitowa to kuma wanda ta ji ta riga fitowa shi za a fara baiwa wannan gidan sai ka zo ka sai ta ka takardar dan ka ƙara gaba kila kai lamba 300 ne shi lamba 50 ne ka ta fito sai ka sai takardar ka dan ka ƙara gaba shin wannan ya halatta ke ya halatta ba kuma matsala ne na sabani wasu na ganin cewa nau'in riba wasu kuma suna ganin a'a babu riba a ciki kawai abin da yake cikin shi wahalar ne ta siyawa dan wahalar da yayi zuwan da yayi da wuriyar daka to wannan wahalar ta jami da kai ma kana da haƙƙi irin nashi wannan abin masaloli ne dai da yawa a ciki. Allah ubangiji ya ba mu ikon tattauna gurgurdan abin da zai tattauna mafi muhimmancin abin da nake so in faɗa cikin wannan maganar duka shine mas'alar riban kuɗi mas'ala ce ta sabani mas'ala ce ta sabani a matsalan shigan riba cikin kuɗi ko rashin shiga to da ba matsala ce ta imani da kafirci ko shiriya da fata da sauransu ba sai dai a ce matsala ce ta daidai da kuskure wasu yawan malamai sun tafi akan riba na shiga wasu daga cikin malamai sun tafi akan riba baya shiga kowannen ijtihadi ne kuma kowanne yana da abin da yake garaje ta hujjoji masu ƙarfi a maganganun malamai magabata ko ko ainihin nassosin da aka dogara da su aka haskaka wannan sai dai abin da ya sa hujjan wanda suka tabbatar da riga zai karfi shine kuma yadda muka ce maslaha da ma'ala na farko na biyu kuma al-jam'ul mawdu' in ka hada duka ayoyi da kala hudu ne ko da ake yi na nassi akwai aljamu tafsiri akwai aljamu tartibi akwai aljamu istinbat akwai aljamu mawdu'i in kana son ka san hukuncin abu ba kawai ta hanyar aya daya ko hadisi daya ka gane hukuncin abin ba Za ka dauko dukkan ayoyin da suke magana akan wannan matsalar ka dauko dukkan hadisan da suke magana akan wannan matsalar ka haɗa su ka natsu ka karanta sai ka ga menene wannan ayoyin da hadisan suke karantar da mu me suke hana mu me suke mana umarni da su to abu shakka an aka yi wannan nau'i na jam'i din za a ga cewa abin da ayoyi suke hani a kai shine kan wanda za a baiwa kuɗi saboda amfani da kasancewar yana cikin bukata a cuce shi ai amfani da bukatarsa a a a danne alhaji kuma ne wanda yake cikin bukata lokacin yake neman shi lokacin ne ya kamata a ce an taimake shi ba dalilin haka in ka kalli wannan sai ka ga in aka bar kofar riba a cikin kuɗi na takardu to an ƙara buɗe ma kofar cuta ɗin kenan fiye da yanda yake a cikin dinari da azurfa wanda yanzu ba a mu'amala da su wallahu alamin hakullahu ta'ala ba su يمهق الله الربا ويؤتي الصدقات والله لا يملك كل كفير أثيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله سبحانه وتعالى يقول yana kare albarka yana diki yana kare yana takur dukiyar da take riba kuma yana a watan yalwata yana yawaita sadaka wallahi la yuridu kulla kafarin asim Allah subhanahu wa ta'ala baya san kike yawan kafir sai miji sakan Allah a nan abin da yasa ya kire mu da wannan yamhaqullahu riba wa yuridu sadaqa saboda idan ka kaddara mutane biyu suna da naira miliyan ɗaya sai wannan mutum ɗaya mabukaci ya zo wajen su sai mutum ɗaya ya ce to ni dai ba zan ka miliyan ɗaya na ba sai in za ka samu riban dubu ɗari biyu in za ka dawo mu da kuɗi na kashi ne to shi kuma wannan ya ce a buƙatar ka ta dubu ɗari biyu ne gasa, na ba ka Allah ya maka albarka kaga wannan kuɗin ka ya koma dubu ɗari takwas wannan kuɗin ka ya koma miliyan ɗaya da dubu ɗari ko ba haka ba to sai da ake sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yamhaqullahu riba wannan yawan da kuke gani na wannan kudin sa yayi to Allah subhanahu wataala zai share albarkan kudin ya share fa'idan su ko dai a jarabce shi da nau'o'in asarori da muke kama ganin su a baya ko a jarabce shi da kashewa a banza a hana ma dukiyar dai albarka kama Allahu ribaki wa yurdi sadaqat sai kuma wannan da nasu ake ganin ya rage ya rabu to Allah subhanahu wataala yana saka riban wato riba amma na Allah dan arba yurdi ko yurdi arba riban shine tsarawa to shi ke ya rage shi don Allah ta hanyar sadaka to shi kuma Allah zai tsara masa nasa wa yurdi sadaka in hadisi yake cewa idan kai wanda yayi sadaka da sadaka al-awwaqa fi yadillahi subhanahu wa ta'ala ko fa ربها ونماها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يجدها عند الله يجد لقمته عند الله مثل الجبل أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي إذن في صدقة الله سبحانه وتعالى ذيك jiya masa wannan sadaka yana ta ƙara ta har yace ya samu dan loma ɗayan da ya bayar yace ya sami shi zama kaman wani dutse a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi riba wa yuhibbu sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim ina yawan faɗin wannan Allah subhanahu wataala ba za ka taɓa gani a Qur'ani ya ce baya san wani saboda Allah subhanahu wataala baya cin zawal baya cin zawal Allah baya cewa Allah baya san gaibi ko Allah baya san amru Allah baya faɗin haka sai dai sifofin ayyukan mutane Allah baya san masu zalunci Allah baya san masu kafirci Allah ba ya san masu ta'addanci saboda mene saboda kika bayin Allah ne to kuma Allah yana koya maka ne kai ba a cin zaki ana cin sifan mutum ne ana cin munanan sifofi a cikin mutum ne amma ba wai zaki ba wallahi la yuzu kullu kaffar Allah ba ya san kuma an yi amfani da kaffar ba a ce kafir kuma mun san kafar kaman sai wasu mubalaga ne wato mai tsananin kafirci to Allah yana son mai kafirci kaɗan kaɗan kenan abu abu da ake cewa mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa a larabci a ka'idodin usulul fiqh idan aka ce Allah baya son mai kaza to ma'ananta Allah yana son mai akasin wannan abin musamman in ya faɗo a ɗaya daga cikin abubuwa ko ko a ce in ya faɗo a ɗaya daga cikin abubuwa مفهوم الصفة مفهوم الغاية مفهوم العدد مفهوم آه الغاية الصفة العدد to da na hudun su dai to ake ce ma mafhumul mukhalafa to wannan kuma ya faɗo a ciki amma ba abin da ake nufi kenan ba wai ana nufin mubalaga ne a kafirci da kafar ba domin wanda ya kafirce wa Allah kullum zai aikata kafirci zai aikata kafirci cikin wannan abin zai aikata kafirci cikin wancan abin zai aikata kafirci cikin wancan to wannan abubuwan da yake aikatawa na saban Allah cikin abubuwa da yawa na saba wa Allah to shi ne dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya kira shi kafari ba wai dan shi a ana ka kafirci ya yawa sabanin na wani wanda bai kai wannan na'am na wajen إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آه الله سبحانه وتعالى يقول لي ولن تكون إيماني suka yi kyawawan ayyuka suka tsaye da sallah suka ba da zakka za su sami ladan su wajen Allah subhanahu wa ta'ala wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a kansu wala hum yahzanun kuma su ba su da bakin ciki ni bayanin gado abin da ake yi da wala khawfun alaihi wala hum yahzanun ina ganin abin da za mu ja hankali ko za mu yi nuni a kan cikin wannan ayin shi ne in muka kula Allah subhanahu wa ta'ala ya yi afasi wato ya kawo aqamu salata wa atu zakata bayan amanu wa amilu salihati kaman dai amanu sai imani ma wani abu wanda yake cikin zuciya ba shine aiki ba ko illa dai aiki yana tabbatar da shi amma amru salihati ne yasa aka raba shi da alqawmi salatu wa atu zakat me yasa Allah ta ga ta amanu wa amru salihati sannan ya kawo alqawmi salatu daban atu zakat daban don ka gane ce aikin kyautatawa Allah subhanahu Ta'ala yana son ka da kyautata wa halittar kyautatawa kala biyu akwai kyautatawa na ibada da Allah subhanahu Ta'ala, wannan sunan shi ibada akwai kyautatawa na tsakaninka da halittan Allah bayan Allah daga mutane da dabbobi da dukkan abin da Allah ya halitta wannan ma sakin ibada ne wanda da yawa daga mutane suna dauka wannan kawai wani abu ne na fitra ko ko wani abu ne na ganin damansa baya ganin ya kaucewa wani akan hanya ya samu ya wuce ko ya shiga wajen aikinsa a ofis a daɗin wajibinsa a ofis yadda Allah ya ya kamata baya ganin ta daidai da ya zo masallaci mai sallah wannan ya sa aka sami watan lalacewa na kiyan a cikin al'umma muna sallah da kyau muna yi tare muna abubuwa na ibada wanda suke da Allah amma wannan wanda Allah ya ce da ka je wajen shi da ka same shi baka kuma kula wato da ka same Allah baka kula da haƙoƙinsa wanda Allah ya kaddamar har akan aqamus salata domin an nan, haka anan aikata kyawawan abubuwa ana nufin shigar da sa'ada shigar da farin ciki kautata wa halittan Allah subhanahu wa ta'ala kaga Allah ya kaddamar da shi har akan aqamus salata idda kuma da shi. to da yawa muna kyautatawa wajen wannan janibin amma a wancan tsarari sai ga mutane suna isfaki kwarai da gaske kuma mun faɗa a baya duka mun sani akwai matar da sahabiya zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sahabiya ba zamanin sahabbai wato sahabiya a matsayin ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sahabiya ba a matsayin akibar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mata alƙawarin sa ko aka ce ga ta tana kiyamun laili tana azumi kullum tana sallah kullum amma makwabtanta ba su jin dadin amalan tana cutar da makwabtanta Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karbuce yake karbuce dan haka ce a dole ne mu kula da haƙoƙin ɗan uwanmu kuma mu kula da shi kamar yadda muke kulawa da ibadan sallah kamar yadda muke kulawa da ibadan azumi da ibadan zakka sannan za a yi cewa to ai ibadan zakka ma wani alkhairi ne wanda yake isa zuwa ga wani ko wani alkhairi ne wanda yake isa zuwa ga wani to menene bambanci bambanci shine ibadan zakka alkhairi ne da Allah ya tilasta maka in ba ka yi a tsawon shekara akalla kar a rasa wannan amma akwai wasu kuma an salihati din kyautatawa da ake zatonka da shi ake neman ka da shi a cikin rayuwanka a tsawon shekara karka manta da shi karka manta da sada zumuncin ma'abuta zumuncin ka karka manta da kyauta a sauran ranakun ka na shekara kada ka bar tsakanin ka da kyautata wa mutane ta hanyar taimakon su sai zakka kadai da zama tana sabba a cikin bayarwa mun karanta a baya waɗanda suke ciyarwa a dare da rana alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan dan haka abin da ake nema kenan lahu asrun inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun mun fada wala khawfun alaihim lahu asrun inda rabbihim dai za su sabi ladan su dan Allah subhanahu wataala wala khawfun alaihim in kana tsoron dan shi na kudin ya rubuta karka ji masa tsoro dan ya saka a wajen da baya lalacewa shine la khawfun alaihim ba la khawfun lahum ko fihim ba wala hum yahzanuna wa ba su da bakin ciki a cikin rayuwar samun hakura haka nan insha Allah za mu abin da ya rage kan zuwa gobe insha Allah dan amfani da ya samu tambayoyi a wani yana tambayar matsayin inzali ta hanyar amfani da hannu da sabulu ya bi wannan haramun haramun ne yance Allah kuma karanta wallahi karan ka wallazi na ha kubujin hafizun illa ala azwaji ko aw ma malaka aymanuhum shi kuma wannan baya cikin azwajihim aw ma malaka aymanuhum aymanun illa kan kawai malamai abin da suke jahadi san da suke zo nan tsoratarwa akan wannan a wasu inganta a ga bi sai jawar su zo in mace mutumin da yake haka zai ta da hannun sa ranar tashin kiyama da kici da sauransu kike dai wannan da injanta ba amma dai haramun ne a al'ada sahiya wannan ya ce idan mutum ya yi wankan janaba da shawa yana buƙatar yin alola kuma daban to in ya yi sallallahu alhamdu in bai yi ba wankan ka ya yi, ba dole sai yayi alola ba alolan dai yana daga cikin cikin wankan janaba ne amma idan bai yi alolan ba ba wai yana nufin cewa wankan ka bai yi ba ne. a zai yi a yi siyasi akan farkin wani siyasi wato farkon wani siyasi ya zama asali a wani Sannan tambayar malamai ne sannan malami ne ne tambayar ba a kiyasi akan fannin siyasi ba a kiyasi akan siyasi ana kiyasi akan littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kiyasi akan wani siyasi ba amma da yake da mare tambayar ne kamar ne tambayar malamai ne kuma shi wanda ya tambayar ya fahimta an Allah ta ba ba a kiyasi akan kiyasi wannan yana cewa suna samun rukani wajen kiran sallah da asuba sai ka ji ana salatu don kuma an jima ka ji wani ma ana salatu lallai duk wannan cikin rukani jarin fatwa ne da yi karatu a wani waje muna magana a kan importance din fatwa inda ba a fada cikin wannan rukani ba da duk ba za a sami waɗannan matsalolin da mun rike fatawan da muke rike mazhabar da muke kai da fatoyin da muke kai fatoyin sunna ne kan kuso Usman dan Kojiyo suka rayu akan shi da jini kuma kowa ya san shi suka raye sunna a wannan nayi afirka mu albarkacin shi muke ci a cikin raye sunna to za ka ci shi kula da suna ko baka ci su sanin waɗannan sauran fatoyi sabanin wannan din ba ka kaga sun rika wancan suna da dalili shi a cikin shari'a haduwan kan al'ummar musulmi ya fi muhimmanci akan ka zo da abu ko daidai ne abin da kake in dai abin da suka haɗu a kai din nan wani abu ne mu asali shi ma ka bar ku a kai in ka zo ka ga mutane suna kan wata fahimta ta shari'a ta addini amma wannan fahimtar ta saba da fahimtar ka amma fahimtar ka ya fi zama daidai amma nasu ma yana da asali fahimta ne? ka bar su akan fahimtar kar ka cire su da kan wannan fahimtar dan da ruko gurin cire su da kan wannan fahimtar za ka haifar da sabani ne da fahimta su sai jama'a sun sun ya sun zama suna da fahimta su daban-daban wannan kuma illa ne a cikin addini addini yana son haɗin kai al'umma to da haka wanda suke ganin cewa salatu khairu min an-nawm kiran sallan karfi ake fadi mun fada jiya amma Malik ya roki duka waɗannan hadisan guda biyu kuma yana da yanda yake tunani ne ya kalle su ya da su a cikin fiqh sun yi bayani jiya cewa wanda bawa ganin shi ke kiran sallah cikin dare saboda haka hadisin makrubi ne ainihin makrubin shi ya inganci a ma'ana a wajen Imam Malik dan haka da ala kulli halin kai da aka sa maka rudani sai a baka guri a ce sai dai kai sallah kawai a kiran ka ka da fitar da sauran a kiran sallah na karshe sawa'un ka ji an salatu ko baka ji ba sai kai amfani da na karshe din amma dai wannan duk yana da cikin rudani da bai kamata a haifar da su a cikin al'umma wani ya ce na son a yi masa cikakken bayani akan tahajjud akan tarawih qiyamul layl tare da fassarar su a harshen Hausa a to za mu da kuka da tambayan ta tahajjud ne sallan da ake yin ta cikin dare bayan an kwanta an farka bayan an kwanta bacci an tashi sai a yi sallah ne ake cewa tahajjud tarawih ne sallan da ake yin cikin dare amma tsakanin rakawo ku akan dan zauna a huta in an yi a hudu za a dan zauna a huta haka to shine ake nufi da tarawih qiyamul layl shine a tashi ai sallah cikin dare to ma'ana dai duka abu ɗaya ne dukan su abu ɗaya ne tahajjud tarawih qiyamul layl duk abu ɗaya ne idan ya zo cikin ramadana ana kiran shi tarawih idan ba cikin Ramadan bane ana kiran shi qiyamul layl idan ka da kai bacci ka farka kai ana kiran shi tahajjud kenan wa min al-layl fatahajjad bi nafilatan laka aka ayyam abaka rabbuka maqaman mahmuda kenan amma dukan su abu ɗaya tarawih shine tahajjud shine qiyamul layl a cikin Ramadana ana kiran shi tarawih dalilin da ake kiran su tarawih saboda ana yin shi da yawa a Ramadan saboda man kama Ramadan imanin za ka saba dan ana yin shi da yawa ya zama a kan dan zauna a huta kai awa hudu a tsaye sai ka zauna ka dan huta na minti goma sai a kaji kuma a ƙara awa hudu kaman ka yanda manzo Allah sai sai yake yi ko duk raka'a da arziki 45 akalla yake yi sallallahu alaihi wasallam ko aka raka'a hudu sai a dan zauna a huta to wannan dan zama a huta shi ne tarwiha hutawa tsakanin wani abu da wani to shine aka samu sunan tarawih ina fatan mun fahimta sai da duka abu ɗaya ne tahajjud shine tarawih ne kuma shine qiyamul layl qiyamul layl sunan su gaba ɗaya ke in dai duk sallan da za a yi da dare sunan shi qiyamul layl amma idan ya zama a cikin ramadan ne ana kiran shi tarawih idan ya zama a sai da aka yi bacci aka farka aka yi ana kiran shi tahajjud wallahu a'lam sallu ala nabi اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين